Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը հանդիպումներ է ունեցել Արցախի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ 2019 թվականը վերակառուցման եւ վերանորոգման առումով նշանակալի կլինի Շուշի քաղաքի համար։ Գերմանիայում Արցախի լիազոր ներկայացուցիչը մասնակցել է Հայաստանի եւ Արցախի ներկային ու ապագայի նվիրված քննարկումներին։ Ադրբեջանում լայնածավալ զորավարժությունների անցկացման թիրախը Արցախն ու Հայաստանն են։ Շարլանզնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացել է համատեղ համերգ Երևանցի եւ Ստեփանակերտի պատանի երկիշների ու երաժիշտների մասնակցությամբ։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 3-ից 9 ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 8-ին ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրը դեսպան Անջեյ Կասպշիկին ընդունել է նաեւ արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը։ Կողմերը քննարկել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կողմից իրականացվող դիտարկումներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Մասիս Մայլանը կրկին ընդգծել է անվտանգության ոլորտում կանխատեսելիության եւ թափանցիկության մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաեւ հնարավոր միջադեպերի կանխման նպատակով հրադադարի ռեժիմի պահպանման միջազգային վերահսկողության մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը։ Այդ համատեքստում արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ կարևոր է շարունակել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունների կյանքի կոչման ուղղված ջանքերը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձ են կատարել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակի տարածաշրջան այցին վերաբերող հարցերին։ Անջեյ Կասպշիկին ընդունել է նաև պաշտպանության նախարար Կարեն Աբ รา համյանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Շուշի քաղաք, որտեղ աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմի ղեկավարության հետ։ Քննարկվել են Շուշիի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Շրջանում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկությունները հաղորդել վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանը։ 2019 թվականը Շուշիի վերակառուցման վերանորոգման առումով նշանակալի կլինի։ Նախատեսվում է ցավալուն աշխատանքներ փողոցների բարեկարգման, խմելու ջրի խնդրի լուծման, սոցիալական տարբեր խմբերի բնակարանով ապահովելու ուղղությամբ։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հայտնեց, որ Բերդաքաղաքում շահագործման կհանձնվի 45 բնակարան հիպոթեկային վարկերի մատչելիության ապահովման շրջանակներում վերանայվել է մեր սուբսիդավորման մեխանիզմը, որի մասին արդեն բազմից հայտարարվել է, այն հիմնական գաղափարը կայանում է նրանում, ինչպես գիտեք, որ ընտանիքում երեխաների քանակի ավելացման հետ միաժամանակ կավելացվի նաև սուբսիդավորման չափը, այսписով, եթե ընտանիքում կա արդեն 4 երեխա, ապա ընդհանրապես լրիվությամբ տոկոսավճարը սուբսիդավորվի պետության կողմից։ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուսման ուղղությամբ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Գերմանիայում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Հարություն Գրիգորյանը մասնակցել է Բեռլինում տեղի ունեցած Հայաստանը եւ Արցախը 3 այսօր եւ վաղը երկու հանրապետությունների դերակատարությունը 21-րդ դարում հայկական պետականության կառուցման գործում խորագիրը գրող միջոցառմանը։ Հարություն Գրիգորյանն իր խոսքում անդրադարձել է հայ ազգի պատմությանը, հայոց պետականության համար Արցախի նշանակությանը, ինչպես նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ Արցախում պետականաշինության գործընթացին առնչվող մի շարք հարցերի։ Այնուհետև նա պատասխանել է ներկաների հարցերին։ Ադրբեջանում լայնածավալ զորավարժությունների անցկացումը կրկին ապացուցում է, որ մենք գործ ունենք ֆաշիստական երկրի հետ։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, նշելով, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոքարտուղար Արծրոնովանիսյանը տվել է Ադրբեջանում զինուժի զորավարժությունների մասին հայտարարության մանրամասն գնահատականը։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով վերջին շրջանում իսկապես նկատվում էր լարվածության անկում Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Այո, դա փաստ է, սակայն մենք պետք է դիտարկենք իրավիճակը ոչ միայն այդ տեսանկյունից։ Մասնավորապես հարցին պետք է վերաբերվել ուսումնասիրելով, որքան զորավարժություններ է անցկացրել Ադրբեջանը 2018 թվականին, ինչ ծավալներով եւ այլն։ Բնականաբար հայտարարված լայնածավալ զորավարժությունների թիրախը Արցախն է եւ Հայաստանը։ Այսինքն մենք իսկապես գործ ունենք ֆաշիստական եւ նացիստական երկրի հետ, որը չի հրաժարվել դավադիր անմարտկային ծրագրերից։ Մենք չենք պատրաստվում վախենալ, մենք կշարունակենք զարգացնել եւ ամրացնել մեր երկիրը, բարձրացնել մեր բանակի մարտունակությունը եւ վարել ճիշտ աշխարհակաղակականություն։ Հենց դա է նմանօրինակ սադրանքի հակազդման բանալին, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանում մարտի 11-ից 15-ը կանցկացվեն լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց կմասնակցեն շուրջ 10000 զինծառայողներ, 500 միավոր տանկեր, զրահատեխնիկա։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով կոմիտեի համանախագահ Ֆրենկ Փալունեն բանաձև է ներկայացրել, որի նպատակն է ԱՄՆ-ի եւ Արցախի միջև անսահմանափակ ուղևորությունների եւ բաց հաղորդակցության արհեստական խոչընդոտների վերացումը։ Այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Բանաձևը ստացել է 12 կոնգրեսականի աջակցությունը ներառյալ Ադամ Շիֆի, Ջեքի Սփիերի եւ Գուս Բիլիրակյասի։ Փաստաթղթում նշվում է, որ պետքարտուղար Պետքարտուղարության ներկայիս քաղաքականությունը սահմանում է ուղևորությունների եւ միացյալ ու նահանգների ու Արցախի միջև կապի կամավոր սահմանափակումներ, սահմանափակելով ԱՄՆ հարկատուների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի հսկողությունը եւ խոչընդոտելով հրաապարական երկխոսությանն ու բանավեճին, որոնք կարող են նպաստել խնդիրների, Արցախի հետ կապված կարգավիճակի եւ անվտանգության հարցերի խաղաղ կարգավորմանը։ Բանաձևը կոչ է անում ԱՄՆ գործադիր իշխանությունը ներկայացրող պաշտոնյաներին թույլ տալ ազատորեն Արցախ մեկնել եւ շփվել արցախցի գործընկերների հետ։ Փաստաթղթով կոչ է արվում Արցախի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված կառավարության լիակատար եւ ուղիղ մասնակցություն ԵԱՀԿ բոլոր բանակցություններին եւ նրա ապագային վերաբերող այլ բանակցությունների։ Գառնանացյանի նախապատրաստական աշխատանքների այս տարվա ցուցանիշներն առայժմ համեմատաբար զիջում են նախորդ տարվան Վաննովիկովի անդրադարձը։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագրի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է շուրջ 18.500 հեկտար գարնանացան։ Բացի այդ, եւս 4000 հեկտարի վրա կիրականացվի գարնանացան հացահատիկայինների ցանց։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի հաղորդմամբ չնայած գարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների ցուցանիշները փոքր ինչ զիջում են նախորդ տարվան, այդուհանդերձ բարենպաստ եղանակային պայմանների շնորհիվ առաջիկայում դրանք կբարելավեն։ Այս պայմանությամբ ունենք մոտ 1434 հեկտար նախապատրաստված տարածք գառնանցամշակաբույսերի համար։ Անցած տարվա համեմատ մի քիչ քիչ է, անցած տարի 1800 հեկտարի սահմաններում է եղել։ Փոխնախարարը նշեց նաև գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների ցուցանիշների վրա դրականորեն եւ բացասաբար ազդող միակ պատճառը։ Հիմնականում տեղումների օրերը շատ են եղել, այսինքն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, ինչն էլ հիմնականում խոչընդոտ է հանդիսանում գարան դաշտային աշխատանքները կատարելու համար։ Այսօր արդեն եղանակային պայմանները լավ է եւ մոտակա մի քանի օր արդեն կունենան թվեր նաեւ կատարված ցանքսի մասին։ Գառնանային դաշտային աշխատանքները չեն սահմանափակվում միայն գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսով։ Բավականին բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվել աշնանացանի, վնասատուների, սնուցման ու ռոռոկման աշխատանքների առումով։ 230 հեկտար տարածք, որտեղ կատարվել է պայքար մոլախոտերի դեմ, ունենք շուրջ 2000 հեկտար տարածք, որտեղ կատարվել է սնուցման աշխատանքներ, հիմնականում սա աշնանացանին է վերաբերում, ազոտական պարատանյութերով սնուցման աշխատանքներ, նաև մոտ 50-52000 հեկտարի վրա իրականացվել է պայքար մկնանման կրծողների դեմ Պատասխանելով բուսաբուծության ակնկալվող արդյունքների վրա ընթացիկ տարվա տեղումների քանակի ու եղանակային պայմանների ազդեցության վերաբերյալ հարցին, փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը մասնավորապես նշեց, որ այս տարվա եղանակային պայմաններն ունեն ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն այս ժամանակահատվածում շատ տեղումները իհարկե դրական ազդեցություն է ունենում աշնանացան մշակաբույսերի վրա, բայց ինչ որտեղ դանդաղեցնում արդեն գառնադաշտային աշխատանքները։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտունու համար ասպաշտոնաթերթը 84 տարեկան է, այն լույս է տեսնում 1935 թվականից։ Շրջանային թերթն անցել է ուրույն եւ պատվաբեր ճանապարհ։ Ինչպես հեռախոսակապով հայտնել է բարբերականի գլխավոր խմբագիր Կարինե Դադամյանը, գործում է թերթի Facebook-յան էջը, որով լրահոսը հասանելի է դառնում ավելի լայն լսարանի համար։ Թերթի էջերում բարբերաբար լույս են տեսնում ինչպես շրջվարչակազմի բաժինների գործունեությունը լուսաբանող այնպես էլ մեր բնակչության ազգային ազատագրական պայքարի, հանրապետությունում եւ շրջանում տեղի ունեցող հասարակական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, բանակ հասարակության կապի ամրապնման առնչվող մարզական եւ այլ բնույթի նյութեր։ Հնարավորինս լուսաբանվում են բոլոր ոլորտներում իրականացվող աշխատանքները, համայնքային կյանքն իսկ քննիներով, դրսերումներով։ Թերթի աշխատանքում բավականին լուրջ դերակատարություն է տրված թերթողին, ով իր անկաշար եւ արժեքավոր գնահատական է տալիս կատարվածին։ Համարասը շարունակում է իր դերակատարություն ունենալ շրջանի կյանքում որպես միակ լրատվան միջոց։ Այսօր էլ մնում է հարազատ իր ընթերցողի, միշտ պատրաստ լսելու նրա խոսքը։ Արձանագրում արկա խնդիրներն ու ձեռքբերումները։ Այն նաև շրջանի պատմական զարգացումների արձանագրության խոսուն վկան է, շրջանի պատմության յուրօրինակ պահպանողը այսօր առավել քան տպագիր մամու պահելը։ Ոստի ամառաստերտի փոքր աշխատակազմով հնարավոր ամեն ինչ արվում է ժամանակին համաունջ դինելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հրավերով երեք Ստեփանակերտի Շարլասնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում Երևանի Սարգիս Բարխուդարյանի եւ Ստեփանակերտի Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցների սաները հանդես են եկել համատեղ համերգային ծրագրով։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայկական եւ արտասահմանյան երկու պար բեմում են Երևանի Սարգիս Բարխուդարյանի եւ Ստեփանակերտի Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցների սաները։ Երկու կրթօջախների սաների առաջին համատեղ համերգն է՝ հուզմունքի բազում պահեր, ինչպես նաեւ հպարտության զգացում։ Ողջունելով հյուրերին Ստեփանակերտի Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի տնորեն Էվելինա Լալայանը նշեց, որ համատեղ համերգային ծրագիրը մի յուրօրինակ ստուգատես է, որը հնարավորություն է տալիս ամփոփել տարվա ընթացքում երաժշտական կրթության ոլորտում իրականացրած աշխատանքները, ինչպես նաև վերհանել բաց թողումները։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր Մեր սուր է եկել Երևանի Սարգիս Բարխուդարյանի անվան արվեստի դպրոցի ցաները տնորենի հետ, իր ուսուցիչների եւ ծնողների հետ շատ ուրախ ենք ձեզ մեր սուր Ղարաբաղի Արցախի ուղին դիմավորելու բարի գալուս։ Մենք մեր արվեստի դպրոցը, այսինքն Գյուրջանի անվան արվեստի դպրոցը եւ Սարգիս Բարխուդարյանի անվան արվեստի դպրոցը ցնելու ենք համագործություն։ Նման ձևաչափով միջոցառումների կազմակերպումը կազմակերպումը նպաստում է արվեստի դպրոցների միջև սերտ համագործակցությանը, փորձի փոխանակմանը, մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, ինչպես նաև երեխաների ստեղծագործական ունակությունների եւ մասնագիտական գիտելիքների խորացմանը։ Ելույթի իր խոսքում նշեց Երևանի Սարգիս Բարխուդարյանի անվան արվեստի դպրոցի տնօրենը։ Հրավերով ենք եկել մենք ու կարծում եմ մենք հետագայում կունենանք հանդիպումներ գործնական երեխաները եղան ձեր արվեստի դպրոցում վարպետաց դասերի մասնակցեցին շատ տպավորված են միջայլոց եկել են պատմում էին։ Ես ուրախ եմ, որ մեր համագործակցությունը ինձ թվում է հետագայում կշարունակվի։ Հավելենք, որ երկորի այցի ընթացքում հյուրերը հասցրել են լինել նաև Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջում եւ այնտեղ անցկացնել վարպետության դասեր։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ինչպես արդեն հայտնել են 3 սրտի կաթվածից Ստամբուլում մահացել է Պոլսո հայոց պատրիարք arczepiskopos Մեսրոպ Մուտաֆյանը։ Ուղարկավորությունը նախատեսվում է մարտի 17-ին։ Ոսոայոս Պատրիարքի մահվան կապակցությամբ ցավակցական ուղերձ եղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Որպես հոգևոր առաջնորդ նա Իրան գնահատելի ներդրումն է ունեցել Թուրքիայում ազգային եկեղեցական կյանքի շարունակական աշխուժացման ու հայոց եկեղեցու եւ հայ համայնքի ամրապնդման ու միասնության գործում։ Մեսրոպ arczepiskopos Մութաֆյանն իր գործնեությամբ վայելել է բարձր հեղինակություն եւ շատերի հիշողություններում կմնա որպես իր առաքելության անմնացորդ նվիրված հոգևոր առաջնորդ։ Իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում Պատրիարք Մութաֆյանի հարազատներին, Պոլսո հայոց պատրի Patriarcharanին եւ հայկական համայնքի բոլոր ներկայացուցիչներին, ասված է Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։